بوك تو هوك سيب كاو شاستو نو تونغ كان ياك لازم داشتن خواستن ดิฉันต้องการเตียง من به یک تخت خواب احتیاج دارم. ดิฉันอยากนอน มันมีขอห้ามเบขอบามที่นี่มีเตียงไหม อินจอทักต์ขอบวจูดดารดดิฉันต้องการโคมไฟ มันยิคลอมป์เอติยจดารมดิฉันอยากอ่านหนังสือ มันมีขอห้ามเบขอนาม ที่นี่มีโคมไฟไหม اینجا لامپ وجود دارد ดิฉันต้องการโทรศัพท์ من یک تلفن لازم دارم ดิฉันอยากโทรศัพท์ من میخواهم تلفن کنم ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม اینجا تلفن وجود دارد ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป من یک دوربین لازم دارم. ดิฉันอยากถ่ายรูป من می خواهم عکاسی کنم. ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม اینجا دوربین وجود دارد. ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ من یک کامپیوتر لازم دارم. ایمیل. من می خواهم یک ایمیل بفرستم. ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม اینجا یک کامپیوتر وجود دارد. ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น من یک خودکار لازم دارم. ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย میخواهم چیزی بنویسم ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม اینجا یک برگ کاغذ و یک خودکار وجود دارد